İki cihan fahri sallallahu aleyhi ve sellem ötübül ilme minel mehdi lahdi beşikten kabire kadar ilim tahsil ediniz. Yani nefs ilmini öğreniniz. Allah'ı öğreniniz. Allah'ı Allah'ı Allah'ı öğreniniz. Eyvah eyvah eyvah. Vah vah vah vah vah. Men arafa nefseh fakat arafa Rabb'e Nefsini bilmeyen Allah'ı bilemez. Nefsinin acını bilmeyen Allah'ın kudretini nasıl anlayabilir? İki türlüdür o nefsi bilmek. Bu işi anlayanlara söylüyorum. Bir nefsin azini bilirsen hakkın kudretini anlarsın. İki, nefsteki bulunan yani insanda bulunan esrar ilahi bilirsen hakkı anlarsın. O kadar. Bu kadar bir kafi ile erişin.